Actualidad, espectáculos, internacional, deportes, economía, política, farándula. muchos temas, muchas cosas. Mejor un solo tema, un solo día, un solo programa. El monográfico, un espai para el l'aprofundiment y la reflexión de temas específics, perquè las lluites sociales no son superficiales. El monográfico para no ser un mar de temas en un centímetro de profundidad. En Manel Tirador és un amic d'infància i joventut de l'Agustín Rueda. On coincidiran en el barri de la Butjosa de Seient, en les graderies de la dictadura franquista, i compartiran inquietuds i projectes en un barri miner, dur, distant i disgregat del poble. Amb ell parlarem d'algunes anècdotes de la infància de l'Agustín, de les motivacions que els impulsaren a lluitar, dels projectes que engegaren junts, dels motius pels quals l'Agustí marxa a França i pels quals fou empresonat, de les circumstàncies en les que es dona el seu assassinat. Però sobretot coneixerem la que potser és la part menys coneguda de totes de l'Agustí, la part més humana i emotiva. El monogràfic d'avui vol continuar sent un homenatge no només l'Agustín, sinó a tota una generació de lluitadores que arriscaren la vida i la llibertat total en una lluita frenètica i incessant, no tan sols contra la dictadura franquista, sinó, sobretot, contra la democràcia continuista. Bueno, la primera pregunta que et volíem fer és com vas conèixer l'Agustín? Jo eh, vaig néixer a Manresa, però tota la meva infantesa i joventut la vaig passar a la Butxosa. Vale? Llavors, allà, ja de nano, vull dir, de, des de primària, de l'escola, mm, que abans no era primària, era, <laughs> era l'ensenyança general bàsica, no? i allà pues, és on coincidíem tant amb Agustí com altres de la colònia, altres nens de la colònia. No? Allà vam, pensar, vam passar tota la, la infantesa i després la joventut fins que ja bueno, l'Agustí va agafar el camí de França i això i bueno, ja tothom va agafant el seu camí. No? Mm -hmm. I mm-hmm. fins a aquell moment pues, vam compartir diguem, projectes i, en fi, il·lusions i coses d'aquestes. Llavors, com, com era la, la vida al barri de la Butllosa? La, la, vida, la vida al barri, eh, com pots com, bueno, entendre, és, era un barri dur, eh, molt disgregat de lo que era la vida local de Seyent, o sigui, era Seyent, la colònia, Cabrianes, com amb àmbits mm, de convivència molt diferenciat, no? tant eh, tant del poble, que era el nucli més, més gran, com de, del reste de, de barris de, de Seyent. No? llavors, a la colònia característiques pues, que tots eren miners, o sigui, tots pertanyien a, a la mina com a treballadors, la qual la mina pues, li facilitava la vivenda, eh, un hortet, eh, en fi, eh, hi havia un economat per poder comprar coses amb un preu més assequible, en fi, aquestes coses. No? Vam també fer un, un bar, el bar Casino, que eh, llavors eh, els miners anaven allà a passar la tarda, a veure, a jugar al dominó i bueno, coses d'aquestes. No? Era, diguem, el punt de relacions socials que tenia el barri. Si entrem a les característiques de la gent, eh, llavors et trobaves no? que la gent eh, amb molt poca formació, gent emigrada sobretot d'Andalusia, part de Castella, part d'Extremadura, de, però sobretot d'Andalusia. Llavors, amb, amb una formació molt... A, a dures penes podien llegir i escriure, no? Gent, pues, no sé, que, que millor s'havien posat a treballar al seu poble, potser als, als 7 anys o a 8 anys, com la meva mare, evidentment, famílies numeroses, eh, la gent tenia poques possibilitats de formar-se, no? I, <clears throat> bueno, i, i aquest era, diguem, la, la característica que eh, incidia més a la personalitat de, de, de les persones que ja estaven. Eh? Llavors, eh, això tenia molts inconvenients, com pots entendre, perquè la gent era dura de mollera, <laughs> no? Eh, vull dir, costava molt de, de, de poder fer entendre al millor alguna acció que podies fer en un moment determinat, arribar a la gent costava molt. Costava molt perquè li havies d'explicar, a la vegada eh, eren temerosos perquè la Guàrdia Civil eh, era, vull dir, era una, tenia una presència molt forta i la gent després de, de venir d'Andalusia, que en fi, que tots havíem passat, si més no, la postguerra, eh, tot això els incidia d'una manera molt negativa. No? A l'hora de fer actes així, una mica, pues, jo què sé, com reivindicar alguna cosa, no? Tot això era... I a la vegada, clar, evidentment, pues, tot el que era la, la seva falta d'interès per, per res, per qualsevol cosa cultural o, o d'interès inclús per ells, no? Era molt... Bueno, costava una mica, costava molt. La gent era bastant ignorant, no? Mhm. I, bueno, i, i així es fa molt difícil fer les coses. Ah, llavors, <clears throat> bueno, nosaltres a la que vam tenir una mica de, diguem, d'una mica de consciència social, teníem 14, 15, 16 anys, 17, eh, que ja comença a veure una mica les coses, no? que comences a treballar, veus, bueno, veus les coses com més o menys van, intentes fer alguna cosa per canviar la dinàmica de lo que era un barri miner. I com dic que era molt difícil, s'intentaven fer coses, moltes mig menys se, se podien fer, altres quedaven amb un projecte i no, bueno, quedava tot una mica així, no? I a vosaltres d'on no sortien aquestes ganes com de lluitar i de... Vull dir, el punt de que d'un... Era, era, a veure, d'alguna manera era amb el, el context et modifica una mica la teva forma de veure les coses no? llavors no estava, nosaltres estàvem en un context de de franquisme total, però no e, era les, diguem, va coincidir la nostra joventut amb les postrimeries del franquisme, no? o sigui, els últims anys del franquisme, del 65 al 75 que va morir Franco, van ser uns 10 anys que va coincidir amb la nostra joventut, que feia que veiessis, veiessis que la cosa eh, es podia canviar, hi havia, o sigui, hi havia, hi havia moltes coses de, que podien haver determinat el que la gent intentessin tenir més consciència social i més reivindicatius, més... Bueno, van, es van formar les comissions obreres, eh, a partir dels anys 60 va venir molt turisme d'Europa que portaven altres maneres de veure les coses, eh, tot el món hippie, eh, bueno, hi havia tot un conglomerat de, de fets socials que feien que la cosa havia de canviar per Nassau, o sigui, per la seva pròpia inèrcia no? eh, havia de canviar. I, i dintre d'aquest context pues, ens trobem nosaltres com gent jove que, bueno, que tens més, més ganes de fer coses i més solucions, no? i, i allà estava. Vam muntar bueno, allò, el club juvenil, eh, eh, l'equip de futbol, bueno, allò com, com fets més rellevants perquè són els que es van consolidar més amb el temps. Altres coses eren més efímeres, no? I, i això era pues, lo més, lo més destacable, diguem, amb el que vam muntar allà, no? Intentar abans... Eh, nosaltres o sigui, quan vam sortir del col·le, amb 14 anys, eh, tothom, allà a la colònia una altra característica de, de la gent humil i treballadora i més amb poques possibilitats, no? era que el nen acabava els estudis de primaris i ja s'havia d'anar a treballar. Per sort hi havia molta feina, és veritat, no és com ara, no? que és molt difícil. Però eh, tenies 14 anys i ja el, el pare, com el meu, com el pare de l'Agustí, el que intentaven era de que aprenguessis un ofici, no? perquè ja que no et podien donar estudis, un ofici sem sempre semblava que et podia donar més possibilitats de cara a un futur. No? I bueno, tant ell com jo vam, després vam coincidir, vam treballar de, en un taller de matriceria, vam fer l'ofici de matricer, i, i bueno, era, era lo màxim que et podien donar els pares, no? diguem. I llavors eh, va ser una cosa molt rellevant. I era que <clears throat> quan vam sortir del col·le no podíem estudiar, però el nostre interès hi era també, no? en poder-se formar. I com no teníem maneres, eh, amb uns nois de la colònia i a l'Agustí vam dir de muntar una biblioteca. No? per una biblioteca, mm, clar, nosaltres que anàvem a la biblioteca de Seient, aquí hi ha, hi ha al parc, bueno, que ara no, hi, no és, però abans era la biblioteca, i els llibres que trobaves mm, bueno, eren llibres lo normal, no? però no, no hi havia llibres que, que realment et mm, diguessin coses en aquell moment que estàvem nosaltres. No? I llavors vam muntar una, una biblioteca que anàvem a Barcelona a, a buscar llibres i molts pues, entraven en llibreries, agafaven llibres, eh, tot una mica de, de, així de, d'amagatotis, no? I vam aconseguir muntar una llibreria bastant interessant, que després va, va desaparèixer com tot, però era una cosa bastant interessant perquè entre nosaltres ens anàvem passant els llibres, no? I, bueno, i així ens, eh, passava el llibre i després podies, eh, quan ens trobàvem, no? pues, podies discutir sobre el que havíem fet i havíem llegit i tal. I això era molt interessant. No era, eh, de fet, no era tota la gent de, de la colònia. Era un grup, aquí sí que era un grup molt, molt minúscul. Eh? Uh -huh. Hi havia un encarregat de guardar els llibres i els altres pues, ens ho anaven passant. llibre... Sí. Després, quan, quan l'Agustí, més posterior, no? però quan l'Agustí ja va anar a França, que va portar altres llibres i, i ja hi havia molta més <clears throat> fluid de, de, de llibres i material de França cap aquí, <clears throat> ja va ser una mica més diferent, no? perquè llavors ja diguem, teníem més material. Però al principi me'n recordo que era una cosa, bueno, quan ens deien algun llibre i, i teníem la possibilitat de trobar-lo i tal, pues, allò que, que tenies interès. Clar, eh, això dintre de, del context actual, eh, clar, sembla una cosa anacrònica, no? <laughs> anecdòtica, però és que abans era, era complicat. Era, bueno, et diré més, les simples octavetes, que ara sembla mm, mm bueno, cavernícola, no? de fer octavetes amb una vietnamita, sabeu el que és una vietnamita, sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, amb el fotolita ja i intentaven fer unes octavetes i vinga amb el rodillo passar vull dir, tot això era bueno, és el que portava la clandestinitat no? però una cosa com bueno, <laughs> que ara s'explica i dius, no, oh, tio, <laughs> rotllo no? però vull dir que era una cosa sí, bueno, era el que hi havia Tenemos una historia que aún perdura de tortura de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos pues no insistas más en llamarles compañeros, son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero, demócrata, mil cosas para mí están primero y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio miedo sentís si se rompe la paz social. Homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis. Manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas. Borráis las pistas de su trasfondo ideológico. Si vivieran, seguirían igual. ¿No lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento. Estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas. De esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas. En las venas de las libertarias de cada siglo corre la misma sangre o penséis que son distintos. A distintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca, placa y pistola. Define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años. Sus amos nos pisan, dictaduras, democracias, siguen robando vidas ¿Queréis que os demos las gracias. Lo que tiene gracia es que nos habléis de los valores de nuestros muertos sucios recuperadores. Que lancéis flores por un glorioso pasado y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre, en nombre de mis ideas, dejo claro el mensaje. Sacad nuestras babas de nuestros antepasados, antes olvidados que recuperados. Granell ho vam fer, com a molts llocs, com parlàvem, com, era com una tapadora per... Sí, el, el, el club juvenil era mm, com el que dic, no? gent jove que intenten fer coses i tal, hosti, no hi havia manera de, de poder o a salvar de la colònia allà al casino, que era un bar de gent gran, que anaven allà a jugar al dominó, vull dir que no hi havia un... Llavors vam, vam demanar pues, això, no? que, que la mina ens, tenien a la Butxosa, la Butxosa era la casa pairal que donava nom al barri, no? I allà als baixos tenien un local, hi havia un local, que no es feia res, i ens ho vam demanar, ens ho vam donar per, per fer coses, la gent jove i tal, i, i sí, sí, ho vam pintar tot, i, i no sé si heu vist fotos, algunes fotos de... De, de l'interior no. No, de l'interior no. Mm pues doncs hi havia fotos bueno, de, de, de coses del moment, eh? que si els Beatles amb una paret, els Beatles amb una altra, eh, jo que sé, me'n recordo, eren, Bueno, era també l'època aquesta de, del sol, de, de la gent que cantava en sol. Uh mhm. -huh. eh? bueno, pues, bueno, jo les havia pintat les parets aquella sí, tant. Uh -huh. sí. I, bueno, I allà vam, vam muntar el, el Club Juvenil que a la vegada intentaven estar una mica organitzat i per estar organitzat, eh, per donar-li una serietat i una, bueno, una solvència, no, diguem, doncs havies de fer uns estatuts i tal, i, bueno, i ho vam intentar fer, el que passa que després vam coincidir de que no podíem perquè tot això ho portava el moviment, eh? el moviment nacional. <laughs> Allà no podies fer res sense que el moviment s'enteressi. Llavors, totes les associacions tan recreatives, excursionistes i tal, havien d'estar registrades al moviment nacional. ¿vale? I, I, bueno, nosaltres eh, ho vam intentar, no, no podia ser, perquè, bueno, tot un follon, i a la vegada vam mirar la manera més factible era fent-se com un centre d'excursionista, no?, de, així de, de gent que veia escots o digue-li com vulguis no? I, i ho vam, vam anar a, la, a la Manresa, a la comarca del Bages a, a federar-nos amb ells no? els centres esconcida de la comarca del Bages com, diguem, com local o no sé, com un no sé com se diu una entitat una, eh? una entitat associada al centre uh mhm. -huh. d'aquest esconcida del Bages no? però vam coincidint que hi havia un altre grup de seient excursionistes, que aquests sí que eren excursionistes, com el Grífols, el, el Garcia, mm -hmm. tots aquests eren excursionistes autèntics, no? aquests sí que anaven d'excursió. <laughs> I vam coincidir, i clar, ells també ho havien demanat, i llavors a Manresa ens van, diguem, aconsellar que, que ens, ens juntéssim al ser del mateix poble i tal i qual, que que poguéssim fer-lo junts, no? i ho vam fer. Vam, vam parlar amb ells i, i vam arribar a un acord de que sí. I vam, inclús la Junta, a, alguna vegada he vist, ah, no sé per on, alguna revista, que hi havia la Junta, la primera Junta que es va formar, que hi havia l'Agustí, eh, estava jo, hi havia bueno, diferents de la colònia i diferents del centre d'aquest de, de Seient, i, bueno, i vam, vam muntar la primera que després passa com tot. No? Nosaltres érem com molt informals. Vull dir, és veritat. Vull dir, quan estàs en una entitat d'aquestes, aquests de seient s'ho ha molt en sèrio. Eh? Vull dir, tot molt reglamentari, el tresorer, el secretari... Nosaltres érem com més... més a la nostra manera, no? No, no teníem ells ja eren gent més formada, <laughs> nosaltres anàvem una mica a la nostra. I llavors, doncs, moltes reunions, allò que no anàvem, o anava un, i bueno, érem, érem bastant desastres, la veritat. I, bueno, i amb el temps, clar, què passava? Que a Seyent hi havia una activitat excursionista, de, bueno, i a la colònia, tot i sent del mateix centre, aquesta activitat no hi era. Era bueno, algun dia fem una excursió, però no com una cosa rellevant, sinó com un pretext per anar a la muntanya a fer un, una botifarrada, jo què sé. No? I, I clar, eh, això creava unes certes distensions no, amb ells. Sí. Mm. Després, <clears throat> ja més tard, eh, vam tenir, també es pot dir la sort, de que hi havia una gent a bastant competent i bastant afins a, diguem, a, a les idees que més o menys nosaltres portàvem, no? eh, que vam fer més pinya, no? diguem, que dintre del centre excursionista pues, hi havia... Eh, no me'n recordo, hòstia. Bueno, no sé, diferent gent que, que ja, aquests ja procedien de la universitat, ja tenien una altra formació, diguem, no? una formació ja més... Eh, reivindicativa, a la vegada més... No sé, ni, no era ni excursionista ni era tan destralera com podrien ser els de la colònia. No? I, i amb, amb aquest sí que vam coincidir i vam fer alguna cosa, com, bueno, amb aquests vam muntar el, els, els festivals aquests de, de rock i de folk i algunes coses sí. i a la, després amb aquests a la vaga del 72 també va a partir de la vaga del 72 dels miners va ser quan es vam, bueno, vam coincidir més en fer coses i, i teníem una, una certa afinitat entre, entre ells i nosaltres. Sí. Perquè aquesta vaga va ser la primera que van empresonar l'Agustín, no? El 72? O el, ser... el, sí, no, el 72 va ser una vaga dels miners que es van quedar tancats a baix i va haver molta, com molta reivindicació. Va ser un conveni bastant... Bueno, que volien un bon conveni, eh, el que passava en aquella època, no? No hi havia manera i es van tancar els miners a baix i, i a dalt pues, les dones van tancar la iglesia, la gent jove pues, feien manifestacions i bueno, feien una, una certa memòria no? lo que és dintre del poble. I, I aquí amb aquesta gent també es van, bueno, es van solidaritzar i es van estar bastant presents en totes aquestes activitats. Mm uh -hmm. -huh i a partir d'aquí, de la vegada del 72, doncs ja vam, durant uns anys, bueno, allò que intentàvem fer coses conjuntament. L'Agustín és el de, bueno, el de Clement, el primer cop és el tema del, a l'Agustí és... Del passi Sí, paral·lelament amb tot això, no sé si el mateix any o un any més tard, un any abans, no me'n recordo ara en quin any, perquè la vaga del 72 i la de l'Agustí em sembla que també era el 72. La de l'Agustí era el, no sé si va ser al novembre, i la vaga va ser al febrer uh mhm. -huh. del mateix any. Del mateix any. Sí. I, i el, a l'Agustí la primera vegada que la van empresonar va ser perquè <clears throat> vam, o sigui, el, abans la carretera que va cap a Berga era una carretereta Uh mhm. -huh. No és com ara dos carrils, bueno, tot allò que, que ara, no? Era una carretera, la carretera de Manresa-Berga, la, la clàssica, on hi havia arbres als costats i la via del el ferrocarril dels catalans que anava fins al Ban pues, passava al, bueno, paral·lela. paral·lela a la carretera no? Ah, llavors eh, bueno, allà paraven els cotxes de línia l'ATSA aquest em sembla que es diu ara paraven i clar, la gent per a travessar pues, hi havia sempre un cert perill no? hi havia molt perill i es va <clears throat> diguem, anys abans ja havien passat accidents, s'havia reivindicat i s'havia protestat i no havien fet massa cas. No? I van matar, va haver un accident, va morir la mare d'un noi, de l'Oyer, de l'Oyer Rubio, mm -hmm. i, bueno, i a partir d'aquí pues, ens vam plantar. Ja, ja teníem el club, ah, llavors allà ja vam fer la primera assemblea, de veïns i gent més, més eh, ja, incisiva en aquestes coses, no? I, <clears throat> i es, va, es va determinar de que havíem de tallar la carretera, de que el diumenge al matí tots, tots els veïns a la carretera, a tallar-la, perquè, bueno, per fer més, més força, no? I vam anar i, bueno, vam fer una, una manifestació primer per tota la colònia, aglutinant a la gent, no? perquè tota la gent s'unicia a la manifestació i tots, una vegada acabada la manifestació, s'acabava la carretera, tot s'havia plantat. I llavors vam anar a la carretera, es vam plantar tots sentats a la terra, el des, que pots imaginar, els cotxes parat, va venir la Guàrdia Civil de, de Manresa, la de Sallent, bueno, tot una sèrie d'efectius allà, i clar, la Guàrdia Civil, així com ara no porten les caretes i els escuts i tal la Guàrdia Civil no, no és com ara. Venien amb aquelles capes, no sé si us en recordeu, amb els tricornis, les capes i el rifle. Vull dir, aquí no hi havia més. Tot, tot el sistema antidisturbis era aquest. No, és veritat, no, no hi havia més. No hi havia ni porra, ni, ni coses d'aquestes, ni pelotes de goma, ni xurres. I clar, la policia pues, eh, ens volia fotre fora, que sí i que no, i, bueno, i clar, llavors què passa? Pues, van començar a disparar, tiros a l'aire, pues, tu imagina't, la gent acollonida, tu imagina't, no? Allà, pa, pa, pa, pa, pa, bueno, clar, de seguida ben despejada la frontera, tu diràs, no? I llavors què va passar? Pues, va haver un enfrontament, no? Vull dir, uns que, que no, eh, la policia ha colatassos per allà, i, <clears throat> i altres, com hi havia la, la carretera, ai, la, la via del tren, que la via del tren està plena de pedretes, d'aquelles que aquelles fan mal, eh? aquelles pedretes punxegudes, uh mhm. -huh. i clar, uns tiraven pedres, la... va ser un fullon. Molta gent plorant, les dones plorant, perquè hi havia homes, dones, nens, hi havia de tot, eh? i va ser bastant caòtic. A partir d'aquí van estar <clears throat> Després la, la Guàrdia Civil es va, va ocupar tota la colònia, la van ocupar, quan sorties de casa et demanaven a on anaves, eh, qui eres, dir, no podia sortir de casa. Eh. Va ser, durant dos dies, dos dies va, va ser aquesta situació, fins que van detenir al matrimoni Camacho i, a, i a l'Agustí. I llavors la cosa els van detenir, se'ls van emportar, la, la gent ja acollonida, perquè era així, acollonida, i tothom allà sense respirar. I, bueno, i durant <clears throat> els dos mesos que va estar a la presó bueno, s'intentava fer coses, jo vaig anar a la model, a veure, no, no el van deixar veure, vull dir, lo típic, no?, a portar-li coses i, bueno, uh mhm. -huh. i tot això, no? <clears throat> Però la gent, o sigui, la gent de la colònia, allò va, va trastocar molt, perquè a partir d'aquí <clears throat> la gent va quedar molt, molt afectada, no? anímicament, vull dir, que collons, que, que clar, amb la Guàrdia Civil no es podia jugar, saps? I va quedar molt... I després la, per fer qualsevol cosa era molt tremendo, costava molt a part de que ja dintre de la pròpia colònia també hi havia gent més afina, vull dir que no, no estaven de les nostres històries, vull dir, això és normal. Treballar i... I exacte, i... hi, havia, hi havia gent que més o menys podien estar al teu costat, però hi havia molta gent que no, que al contrari, vull dir, que eren tot el contrari. Eh? Uh mhm. -huh. Llavors, eh, tant el club com tot va, va anar amb una deriva que, bueno, com si per allò que havia estat fet i muntat i d'allò, se relaxés, no? I bueno, va entrar tota una sèrie de gent al club que bueno, se'l feien servir només per fer ball, saps? Mm. I, i, bueno, i es va anar amb aquesta deriva i abans ja <clears throat> va venir, després de tot això, pues, bueno, va venir ja el, <clears throat> moments de, de, vam muntar l'equip de futbol, paral·lelament, que pensàvem que a, partir de l'equip de futbol pues, es podia aconseguir que la gent jove, que l'única activitat esportiva que podien tenir era el futbol, pues, a veure si a partir d'això es podien aglutinar també no? per, per fer... Sí, però teniu una altra percepció del futbol, no de, no de com és ara, o... Bueno, la idea, la idea, la, la idea quan parlàvem a l'Agustí de, de muntar tot aquest, aquestes coses. No? La idea era de, de crear un equip de futbol però amb una, diguem, amb una filosofia diferent de lo que pot ser qualsevol. Abans teníem el seient, no? el seient tenia els seus socis, el seu camp, la gent pagava, anava a veure el futbol, i nosaltres intentàvem que fos diferent. És difícil, eh? no, no es aconsegueix perquè és molt difícil. Al principi la, la nostra idea era aquesta, de tal manera que fóssim autogestionats. No? Nosaltres mateixos eh, ens ho fèiem tot, pintàvem el camp, eh, ens cuidaven de, del vestuari, de, de netejar-lo, de, en fi, de tot, de, absolutament de tot. Però a la vegada, com sempre passa en totes les coses, sempre hi ha uns que, bueno, que són, diguem, els de davant, però la nostra idea no era, no era ser de davant, sinó que era entre tots. Però la gent es confon ràpidament la gent, si tu fas una sèrie de coses i, i bueno, et veus capaç i, i portes la iniciativa, de seguida te la deixen, eh? sobretot si és feina. Si és feina, de seguida et deixen la iniciativa, que la portis i ja, ja ens veurem. Després del diumenge ja ens veurem per jugar. I clar, això no, no era la idea. Mm. Clar, perquè per això ja hi ha altres equips, no? on hi ha una directiva i, bueno, nosaltres tant directiva com jugadors era el mateix, vull dir, érem tots. Però bueno, la idea era, era una mica aquesta. Però com en tot, com en tot, després és difícil. Jo em vaig responsabilitzar de la part infantil, dels nens petits. I vam muntar eh, un equip infantil eh, que jo els portava amb el meu cotxe, els carregava de nens i els portàvem a jugar cap aquí, cap allà, fins que et cremes. Fins que et cremes, perquè clar, quan veus que l'altra gent passa i t'ho deixen, saps? Que no era la idea aquesta, doncs, dius, hosti. I vaig estar com dos o tres anys fent això. Però al final, ja et dic, que et cremes i... Uh mhm. -huh. I, bueno, durant aquella època funcionàvem d'aquesta manera, no? Mhm. Fent cos, intentàvem fer, cos, més que fer-les, les intentàvem fer. I quedaven totes a mitges, perquè ja et dic que eh, la gent a l'hora de de donar el callo. Ja, ja no et dic gent molt que, que sigui molt addictes, molt significades amb les teves idees. No, no, sinó gent normal pff, és molt difícil. És dificilíssim. Tinc qualsevol cosa. Sí, sí. Després ho vaig poder comprovar encara més ja amb el local de la CNT d'Artés. Amb el local, després, bueno, quan vaig marxar de la colònia, em vaig anar a viure a Artés, i ja dic, vam muntar la federació i tal, al principi molta gent perquè era l'auge de, la, de la CNT a tot Catalunya, bueno, una passada, no? 200 afiliats, <laughs> una passada, és veritat, i feien coses i tal, però en definitiva tot és fum, perquè te n'adones que està sol amb algun altre, eren dos o tres que, que movien el cotarro i tots els de més s'afegien, i això no és però és que passa i veig que va, continua passant això mm -hmm. també. Sí, sí, sí. I tant, i tant, és superdifícil. És, és dificilíssim, és difícil. I, I quan ets jove encara tens, va, tens força i tens iniciativa, no? i ho tires endavant, però ja quan arribes amb un... <laughs> no, és... He arribat a l'edat de <laughs> ja espero aguantar els ullets més. <laughs> Sí, tu pots... Esperem, esperem, a veure. Tampoc molts no n'hi dono, però bueno, de I, i, i, I mira que ara ara s'estan donant unes condicions eh? fantàstiques, fantàstiques sí. per fer qualsevol cosa. Eh? Sí, sí. L'únic que passa és que falta que la gent respongui. I, i això que trobo, bueno, per lo que jo veig, no? que hi ha gent bastant, vull dir, bastant ficada i, no sé, amb ganes i d'allò Mm. No, ha, no la gran majoria, perquè la gran majoria es mira la tele no, i el que digui la tele va a missa. Però sí que hi ha gent. Sí, hi ha gent, hi ha. Que passa, però... també estem dispersos o sí. entre nosaltres. Bueno, sí, va, això sempre. Sí, cadascú vol la seva porció de... Sí. sí. No, no, que fins ara, bueno, <laughs> no estan massa ben organitzats, que diem, no? Perquè ens pensàvem que quan vingués la crisi seria tot superfàcil i ara ens hem adonat que no és així, no? no? eh, bueno, un altre hàndicap de tots els grups, diguem, anarquistes i, i bueno, federalistes, seneteros i tal, un altre hàndicap és l'organització. Uh -huh. Sempre ha brillat per la seva <laughs> ausència. Sí, sí. I això comporta uns riscos i sí, comporta que després treballes el doble, treballes el doble per fer per fer menys coses. Uh -huh. El que passa és que llavors l'organització et, et pot provocar de que la feina la facis tu i els altres vinguin de darrere. Clar, és això. Per això, per això sempre hi haurà aquest hàndicap, perquè com diguem que la condició humana és tan egoista, tan egoista, que consolidar-te i fer veure a 20 persones que som una, que aquell, aquell interès és el mateix dels 20, això és dificilíssim. Mm. No tindria de ser, perquè tots tenen el mateix interès, però però a l'hora de la veritat, a l'hora de posar aquí a fer coses... Per això, una altra cosa interessant amb l'Agustí era que, quan parlàvem, eh, clar, a l'Agustí diguem que sempre està com un estadi superior, o sigui, eh, per entendre. Ell llegia molt, havia estudiat molt, no, i no, no només havia llegit i estudiat, sinó que, a més a més, reflexionava, cosa difícil, reflexionava molt sobre, sobre qualsevol cosa, sobre tot, ho posava en qüestió tot. Llavors, què passava? Que tenia una capacitat d'anàlisi tan gran que et feia una exposició de qualsevol cosa en un moment oh, i ho veies claríssim. Et feia una exposició, a més tenia molta dialèctica, i et feia una exposició i ho veies clar. I potser eren deu tios allà amb ell i et feia una exposició i ho veies claríssim. Vale. Però a l'hora de la veritat, clar, i sobretot sobretot a l'època més tardia de quan ell se'n va a França, que ja volia que ja la colònia <clears throat> es passessi a un altre estat, no? diguem, més, més compromès, això li feia molt mal, perquè veia que la gent no, no seguia. No ha està al seu nivell, que ja li dèiem que no estem al teu nivell ni, i és difícil poder estar, perquè no, no perquè tu em diguis que jo he de ser així, ho seré, perquè amb el meu interior no ho sóc, saps? Uh mhm. -huh. I, I ell ho entenia. I llavors ell deia sempre que els processos, cadascú ha de tenir el seu procés. I que per arribar aquí dalt, o aquí, o aquí, jo que sé, potser a un no li costa res arribar aquí i a un altre li costa molt, més temps, més no sé, més debat, més de tot, no? Però que, bueno, però la qüestió és fixar metes, fixar objectius, no? I que cadascú anés arribant. L'únic pas que es feia tan tard era tot tan lent <laughs> que, que quan volies arribar aquí ell ja estava a la Xina. <laughs> és veritat. I, i això era, bueno, la, les meves discussions amb ells sempre eren entorn a això. Entorn a això. Sí. I a vegades quan ell era comprensiu i ho entenia, el que passa és que a la vegada era molt visceral i quan no, no saps? Quan no, no ho entenia, el per què els demés passaven de tot o, o, no, o no tenien la mateixa implicació que ell, pues, li seria greu, no? I això és una de les raons per les que va eh? a França. Com? Que és una de les raons per les que sí, va marxar exacte. a França. I aquesta, aquesta va ser una de les raons perquè veia que aquí tot era molt feixuc, era, costava molt de tirar la cosa endavant, i ell pensava, buscant altres maneres i altres objectius, pensava que a França bueno, <clears throat> hi havia un, una certa gent que millor podrien estar més amb el que ell pensava, perquè ell, ell diguem, de manera utòpica, ell pensava en la revolució global, no? en què no podíem estar d'aquella manera tan... Mm -hmm. I, i, però, clar, i, i no era un... I ell el que... Ell pensava que la revolució sempre havia de partir de tu i que la revolució no és, eh, no sé, a, a fer quatre, quatre merderades a, a, a una plaça o el que sigui, sinó que era una revolució interior que, que a la vegada <clears throat> això et donava més força, no? Uh mhm. -huh. Quan la tens consolidada i, i això et donava molta força. I, bueno, eh, ell ho vivia molt, no? Ho vivia. Però després la gent, pues, bueno, uns seguien més, altres menys, uh mhm. -huh. i altres res de res. <laughs> Sí, hi, ha, hi ha altres raons, però és que és a França, perquè... El, no, la raó, la, la, la, la, raó més, la raó important era aconseguir la raó per la que se va, la principal. Era aconseguir eh, <clears throat> maneres de poder trobar gent, més o menys, de, per fer coses. Per fer coses ja amb envergadura, vull dir, amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, Sí. I aquesta va ser la, una de les raons. Una altra era la marginalitat que se li havia fet a, a Seyent. Se li havia, diguem, a Seyent era molt difícil, no, no era difícil trobar feina perquè hi havia feina en molts puestos, però amb ell se li feia difícil. Entre altres pues, també perquè ell eh, volia només treballar 4 hores, bueno, tenia tota una filosofia del, del treball que això també a veure, no, no, no, no facilitava no, que li donessin feina, perquè anava a una fàbrica i ell només volia treballar 4 hores. No suficient per poder sí, per anar, i... Per, que li donguessin peles per poder subsistir i ell només volia subsistir, no volia res. Res, però quan dic res, és res, res. I, eh, clar, és, era una vida molt esteta, molt, molt que les aspiracions de la gent normalment és posseir, aconseguir. No? Mm -hmm. És veritat. Sí, sí, sí, és així. <laughs> És així. I, i ell pues, tot això no, no ho tenia com present i es feia difícil, es feia molt difícil. Te da de golpes contra las paredes de la calle. Y las paredes que se pone la gente en la mente. Yo te espero en nuestro refugio, sembrando tu utopía y la mía, con versos de convicción, hoy más que nunca. desalambrando sueños, hoy más que nunca te quiero. Te quiero cansada pero guerrera, perdida entre la miseria pero encontrándote, perdida entre la miseria, rescatándome. fuego ni tempestad, fachos ni autoridad, perros de casa en la oscuridad. Hay sueños y rebelión, el fuego de nuestro amor, pateando la mierda de este mundo. Mientras te da de golpes contra las paredes de la calle las paredes que se pone la gente en la mente. Yo te espero en nuestro refugio, sembrando tu utopía y la mía con versos de convicción. Y no hay miedo ni tempestad, fachos de autoridad de casa en la oscuridad. Hay sueños y rebelión, el fuego de nuestro amor, pateando la mierda de este mundo. contra las paredes de la calle y las paredes que se pone la gente en la mente. Yo te espero en nuestro refugio. Yo te espero en nuestro refugio. Yo te espero en nuestro refugio. com entrar en contacte amb tots els grups de França i tot això? Vull dir, que va ser arrel de l'entrada a la presó i... Ell no, no. Mm -hmm. Ell va... A, a l'entrada a la presó, la primera vegada, el 72, ells van entrar en contacte amb diferent, com aquest que vam trobar allà, el Grima i altres, i, i això li va significar per ell no? com una injecció de moral. Vull dir, a ell li va anar bé anar a la presó i m'ho deia, eh? però mm, no, no, no, aquells contactes que podia haver fet a la persona no li van significar uh -huh. de que per, a través d'aquells no, no, això res, res ell se'n va anar a França eh, amb una mà darrere i una altra davant sense saber ni qui hi havia, ni qui era ni, ni res, se'n va anar perquè se'n va anar i, i se'n va anar una mica forçat per les circumstàncies que hem dit no? Uh -huh el que passa és que a França una de les idees que quan se van a França era, era de, ell fer com de transporter, no? de portar cos material, llibres i cos, que en principi les dues o tres vegades primeres que va venir doncs ho fèiem. No? Quedàvem a Barcelona, ens portàvem un material, pamfletos mm, de la cinètica, aquí no n'hi no, no havien, bueno, i llibres i això, i els portava, els traslladàvem cap a la colònia i, i ell tornava a marxar. Després, a Barcelona també va, va trobar altres contactes, no? però ja una vegada que ja estava a França. A França va conèixer gent de Barcelona i, van, i a través d'aquí doncs ell ja bueno, es va fent els seus col·legues. No? Però inicialment, inicialment la seva fugida a França va ser per això, perquè buscava altres coses i a la vegada ell pensava que si portava material per formar la gent de la colònia, pues, que la gent jove, bueno, se, estarien més preparats no? per, per cometre qualsevol cosa. I la gent jove anava més per... La gent, la gent jove, en realitat, tot, tots, eren, tots eren amics seus, tothom el reconeixia, tothom, però a l'hora de significar-se de manera mm, solidari, de manera facient, és, és difícil. La També vau tenir el problema de facilitat com es va introduir l'heroïna. Bueno, això va ser el pitjor. El pitjor. Si tu vols destruir un poble, fica-li heroïna i merdes i, i, bueno, això va ser el pitjor de tot. El pitjor de tot això va ser criminal. Perquè de possibles persones... Perquè no, jo, jo et dic, quan jo era jove, això parlaven de les drogues, però ara ningú sabia res de drogues. A la colònia, ningú. Fins als 18, 19 anys, 20 anys, ni punyetera idea. Per les pel·lícules o, o Eh, llavors hi havia ja tots aquests grups de rock com els Rolling Stones i, i ja se sentia de que eh, algú hi havia mort de sobredosis i tal, però se sentia, eh? no, no, no hi havia res de tot això. Però va ser a partir d'aquí, saps? A partir de quin any més o menys va començar a entrar? Eh, això, l'Agustí va morir al 78, diguem que a partir, del, a partir de la mort de Franco, 77, sobre 77, 78, s'iniciava. Però a partir, fins aquell moment, res de res. Ja. Ja, llavors ja, els caòtics van ser els anys 80, els, mm -hmm. els 80 a saco. Mm -hmm. A partir de l'any 80 va ser una cosa catastròfica. Mm -hmm. van, bueno, ho va destruir tot i no, i no a la colònia, a qualsevol mm. barri de Barcelona, sí, a tot arreu. A tot arreu. Tot arreu. Qualsevol... I clar, a on incidia la droga? La gent jove. Qui es podia moure? La gent jove. Uh mhm. -huh. Va ser un... Bueno, va ser una cosa tremenda. Uh mhm. -huh. <clears throat> ja veus. Llavors, quan, com us vam enterar de la detenció de l'Agustín la segona vegada? I, bueno, una miqueta com va sí. succeir. Mira, eh, ell... Eh, quan se'n va anar a França, bueno, va tenir els seus contactes allà a França i això, i bueno, volien fer un intercanvi aquí a Barcelona i, bueno, i els van detenir a, a la frontera, no? Com ja sabràs, va ser un xivatasso, bueno, tot el rotllo aquest. I el, el van detenir i llavors la primera notícia que tenim és perquè ell envia una carta vale? envia una carta a la seva germana i li diu a la seva germana que me la porti que li diu al tirado, que tal i, bueno, i em diu diu, agafa el diari posava la carta, eh? diu, agafa els diaris de tal dia que hi ha la notícia de, de que ens han detingut a, a Col de Banyols i tal i qual i efectivament no? llavors a partir d'aquí sabem que estava a presó però van passar dies eh? Van passar dies que ningú sabia res. I, bueno, perquè encara que la notícia es va posar al diari, bueno, allò, saps que saps. Dos integrants anarquistes que han, han sigut detinguts, però qui sap. Bueno, anarquistes no devia posar, devia posar maleante. Bueno, no sé, no me'n recordo, la veritat. Eh, hi ha el retall, eh, de diari. Hi ha el retall, no sé per on, però jo l'he vist. I, i bueno, i llavors a partir d'aquí pues, bueno, ja ens organitzem, jo vaig a, a Girona a portar-li bueno, em demanava a veure què passava un fred de, de mil diables, no? que a veure si li podia portar alguna de roba i tal. Bueno, li vaig portar coses, no? vam fer un viatge i li vam portar. Jo no el vaig poder veure perquè si m'ets familiar, ara no sé com està el tema de les presons, suposo, ara igual et deixen veure. Però abans, en aquell moment, si no és familiar no podies... Sí. Ara depèn del pres no, i depèn... Sí, de... no podies mm. veure, no? I a mi no, evidentment no em van deixar. Bueno, però li vaig deixar coses i, i a partir d'aquí bueno, ell ja va enviar algunes cartes explicant ja una mica les incidències que hi havia a la presó, tots els moviments que hi havia, les reivindicacions i tot això. I després ja, bueno, des de Madrid també ens va enviar alguna carta, quan ja estava a Carabanchel, que va coincidir justament quan va arribar allà va coincidir amb el motín que va haver tan bèstia i clar, estava tot destruït i allà sí que passava fred i llavors una altra vegada em vaig a Madrid i vaig portar més xandals perquè teníem el Dinamo i el, el Dinamo teníem els jugadors teníem xandals vermells i eren bastant afalpats vull dir, d'una roba bastant bueno, i li vaig portar no? a Madrid i també li vaig comprar coses per de menjar i això i ho vaig deixar ja. Tampoc no em van deixar veure. Bueno, però vaig aprofitar per anar a veure els abocats i això. I a partir d'aquí ja va succeir la, la seva mort. Una setmana justa, una setmana després d'estar de, de jo a Madrid, jo vaig estar un dimarts, o sigui, un cap de setmana, fins dimarts, i el, el dimarts següent el van matar. Que també us veu enterada... Sí, bueno, per la bocada d'un altre fresc. També de, de... Bueno, ho van, ho van per la tele, va sortir, eh? Va, ho van dir per la tele. El que passa és que les informacions primeres es deien, bueno, això, que si un pres havia caigut l'escala, que o un pres havia apunyalat amb un altre, bueno, coses d'aquestes, no? Després va comprovar que tot eren falsetats. La frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turcos. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron allí mismo, ahogando su grito. cerrar. bueno, quan, quan, per exemple, quan el van detenir o després quan es va morir tot això, veu notar molta pressió policial, hi havia molta... Bueno, eh, eh, nosaltres, bueno, amb la seva família jo vaig anar a Madrid a buscar el cadàver que he de dir que la CNT a Madrid es va portar bé bueno, era el CNT en aquell moment estava en auge no? i a Madrid hi havia una forta bueno, hi havia força no? i en principi, la Federació Local de Madrid van a tenir la seva reticència, no el volien... O sigui, hi havia discrepàncies dintre de lo que era el comitè central i tot el rotllo aquest per, recone... per donar-li un reconeixement com pres de la CNT. No volien reconèixer-lo, no? i allà hi havia militars, bueno, va ser una assemblea super moguda i van haver militars que insistien en que es reconegués i altres que no, bueno, va ser tot una història, no? Jo també vaig parlar, jo vaig dir que tant si el reconeixien com si no, ell era militant de la CNT, perquè a França, és que a França per fer-li el, <clears throat> el salvaconducte, eh, ell ho va fer a través de la CNT, saps? I a partir d'aquí, a partir d'aquí, diguem que estàs integrat dintre de lo que era l'organització, tant si vols com si no. Era així. L'únic que passa, una altra cosa és que, clar, no era, tampoc no, e, l'Agustí no era un tio que eh, de manera religiosa, cada mes paguessin la seva quota i tot el mm-hmm. rotllo. Vull dir, saps què vull dir? Era, era així. Mm-hmm. I, bueno, el que passa és això, no? que a Madrid va haver sus més i sus menys. I a Barcelona també. A Barcelona, quan el van detenir, que vam estar per veure el Mateu Seguí i això, també van haver les seves dificultats. Sort que el comitè pro presos de la CNT de Barcelona era competent i eren gent molt entregada, tenien molts presos també, hi havia molts... En aquell moment la CNT tenia molts militants dintre de la presó. I llavors, bueno, per qui d'una manera o una altra se'ls se, hi va apujar saps? perquè si no eh, ho tenies malament a nivell d'advocats tot era molt difícil d'aquesta manera si pertanyies a, a la CNT pues la CNT ja et facilitava l'advocat i volies que no pues, estaves una mica més protegit no? Mm -hmm. O sigui, va haver problemes de ser a l'enterro, no? Ben... Ja, a l'enterro, bueno, jo vaig anar a buscar el cadàver i després, bueno, vam estar dos, dos o tres dies a Madrid i quan vam portar el cadàver <clears throat> venia un furgon, el, el furgon, un taxi, diguem, amb la família i el furgon eh, mortuori. Llavors, la intenció era parar a la colònia però no, no van deixar parar. La Guàrdia Civil. Perquè hi havia, hi havia la Guàrdia Civil. El que venia amb el furgó era, era un policia o Guàrdia Civil, no sé què era, i no, no el van, no va parar. Inclús hi havia gent que es van posar al mig de la carretera, no? I oh, bueno, el cotxe va, va, va accelerar, la gent es va tenir d'apartar, perquè si no els, els atropellaven i el van portar directament al, al cementiri i allà, bueno, allà ja va estar, hi havia la, la Guàrdia Civil i tot rodejat. I... Rodejat. Sí. Mm. Era, era, e, és, o sigui, vist, vist ara, no? Jo penso que, no sé, és absurd, no?, que amb un enterro, perquè, clar, e, és que semblava els palestins, vull dir, algú que em recorda és quan veig els palestins, que està tot ple de soldats allà amb metralletes i els altres amb les pedres, Vull dir, em recorda una mica la situació aquesta, no? Perquè gent bueno, indefensa totalment, que anaven a enterrar amb un dels seus i tot rodejat de, però, però furgons i autocars de guàrdies civils, de policia, va, jo no sé. I, bueno, i va ser una mica una mica escabrós, la veritat. I tensió, tensió, molta tensió. Molta tensió, sí, molta tensió. Després, bueno, eh, a partir de la seva mort, gent va entrar en, com te diria, perquè gent també ha hagut sus més i sus menys no? com si diguéssim, en, en quant a la figura d'Agustí. Hi ha gent que, que més o menys l'han reconegut, l'han reconegut sempre, però hi ha molta gent que no sobretot la, la, la gent de seient que més o menys eh, podien tenir un, un cert poder, com jo que sé, l'Ajuntament o gent una mica... La petita burguesia, La petita burgesia, eh? botiguers i tot aquests, a l'Agustí realment no l'han reconegut mai. Mai. Vull dir, que si ho hagués sigut d'un altre lloc, millor. Saps? Una altra cosa seria, eh, jo que sé, Mm, José Antonio Maria Claret, no? <laughs> vull dir, saps què vull dir? Sí, amb aquest sí que ho coneixen. Bueno, amb aquest i, i altres, vull dir, no sé, fan tota una, una història, però clar, que un tio amb idees anarquistes eh, estigui reconegut pel poble, això és, és un... No, és impensable, i a més a més els hi crea violència, eh? una violència interna que, hosti, que fa mal, eh? Fa mal. Prova d'això és de que si el pavelló té el seu nom va ser per, per totes les mogudes que van haver, que jo això no, no ho sé perquè no vaig partir. Va ser... De, bueno, de rebote, no? D'insistir, va, va... Sí. Bueno, es va posar, en primer moment, les va, hòstia, no sé si es van recollir firmes, van fer una instància... Sí, va, van... Van tirar enrere, però llavors hi havia uns, uns vots, estava molt ajustat al no, el, mm. que és el, com fan les reunions de, els plens que es diuen. Sí, sí. I llavors a la que va canviar de, de govern a l'Ajuntament, si els que hi havia abans votaven tots que sí, que es posava el nom, guanyaven, perquè els que havien abans ja, mm. eh, ja no tenien majoria. Yeah. I tots, per haver per recordar-los sí. el que havien votat eh, un any o dos anys enrere, es doncs van... Potser alguns a contracor van votar van a favor tenir... de, sí, sí, sí. del pavelló. Tot i que el nom del pavelló és tan petit. Ja, no. I, i els cartells, quan jo, jo, fa l'Ajuntament... Quan els cartells no surt mai. No surt mai. Només surt amb, el pavelló. Alguns, amb alguns col·lectius que organitzen alguna cosa, ah. posen pavelló als Godà. La majoria sí. de, de coses que es fan al pavelló posen pavelló municipal. Pavelló municipal, sí, sí. Okay. Bueno. De fet, jo, ara que si passes això per la ràdio, <laughs> no deixa de ser curiós que sa gent tinguem un sant que l'honorin, i tot plegat, uh mhm. -huh. i, que, i que tinguem el pavelló amb el nom d'Agustí en Rueda, i l'antiga biblioteca... El Torres Amat. No, l'antiga no, biblioteca allà al parc es digui Centre Cultural Puig i Elias, que va ser un ah. pedagog ah. lliber, anarquista, ah. que va ser un dels fundadors del, del CENO, era? L'escola Hòstia, no ara sé el nom. Però la, la, eh, els que van organitzar l'escola sí, sí. a nivell a Barcelona, que va tingué d'exiliar-se al Brasil, ah. va ser un pedagog amb, amb, empapat d'idees del Ferrer i Guàrdia i de l'escola racionalista. Mm. Que no ho posa a la placa, que fos un pedagog llibertari, posa pedagog i universitari. Yeah. També. Però bueno, és, no deixa de ser curiós que tinguem aquestes sí, dues... Sí, sí, sí de mobilitzacions va seguir durant un temps o va ser... No, no. La veritat és que eh, en quant a, a la idea allà a la colònia que es podien fer coses i eh, a partir de la mort d'Agustí Rueda ja no... No hi va, no. Uh -huh. Llavors no continuau quatre per la vostra banda... No, i... ja, ja la gent, els que érem joves ja bueno, es van anar disgregant i no, que jo sàpiga, no, no va haver res més, vull dir, no. I, i pressionant a nivell judicial perquè, clar, eh, va, va triar anys el judici. Sí. a la que van, a la que es va saber que l'havien apallissat fins a morir, l'havien deixat morir, ah. eh, o sigui, van, van, va triar anys a, a jutjar els funcionaris, el metge de la presó, no sé si el, el cap de presons també d'allà... del... Sí, jo, jo la veritat és que aquesta fase ja no... Ja no has participat. No, eh, més que res perquè com està tota documentada i, i tot això, eh, els diaris i, bueno, hi ha, hi ha un informe, em sembla que l'interviu, eh, bastant, vull dir que ho expliquen bastant. Mm. Després també vam fer un informe setmanal, em sembla, o, o, o un reportatge a la tele que també, vull dir, ho expliquen bastant bé, no? Mm -hmm. I, I llavors no... Jo el que... tot, tot va ser... Bueno, a veure, que els funcionaris i tot aquests no han tingut mai cap càstig, això és una evidència. Això és una evidència. Que van trigar anys en fer se en fer el judici, també. I que ha passat tot així de puntetes que ningú s'ha enterat, o molt poca gent, també. Que els presos que havien de testimoniar, eh, diguem, en contra d'aquests, van modificar les seves declaracions diverses vegades, això també per, per pressions dels de, els destina, o sigui, els, els portaven a, a presons mm, diguem, més dures, no sé, tot això, si, si es veu tot l'informe que hi ha de, del procés, de, de lo que és ja com s'ha succeït tota la, els judicis i bueno, tot posterior, eh, queda claríssim que ha sigut, uh -huh. bueno, i ha quedat així, no? Ni el director, el Cantor Rueda, ni el, el metge, el Barrigón, ni, ni els funcionaris, alguns ja estan morts, alguns ja es van morir durant el procés, però aquests no. Es van destinar el director a Múrcia, a la persona de Múrcia, a l'altre, no sé on. Vull dir, ha, ha sigut tot. Tampoc, <clears throat> també diré, poder tampoc no ha hagut una pressió eh, mediàtica com podria ser qualsevol altra. Si això li passa per dir alguna cosa, a qualsevol militant del PSOE, de no sé què o de no sé quanto, pues, hi ha, diguem que hi ha una pressió mediàtica que estarien més a sobre i vulguis que no, estarien com més. Però l'Agustí era un pobre diablo d'un jo que sé, d'un poble d'aquí que és així. Sí. la realitat és aquesta. No, i a més imagino que també que, algun, que alguna gent també devia tenir la desconfiança amb la justícia ja, de que igual no devia... De, no. Des, de, des del primer moment, Això, des del no? primer moment com... ja... Vull dir... Que igual, no sé, jo crec eh, que hi hauria, hi hauria sí. molta gent que igual ha apostat més com per conservar la memòria i, sí. i que no s'oblidi aquest sí. fet, que no pas Exacte. el fet d'aconseguir sí. res a nivell judicial perquè no... Sí, ja ja va ser un de rebot que es pogués aconseguir eh, que es reconegués o que se sabés, sortís a la llum de que havia mort apallissat. Uh -huh. uh, eh, sí, i, va, més, i, doncs, i tot més... això tapat, voler-ho tapar, que sortís, i, bueno, i això, i la justícia bueno, d'abans i la d'ara, uh -huh. que, que sempre guanyen els, Sempre guanyen els bons. <laughs> Els bons. No, és, és veritat, és, bueno, és així. I, i quan hi havia una certa diguem, inèrcia a, a esclarir el que va passar i tal, que aquí tenien molt que veure els presos que també van estar apallissats, pues, de cop i volta canviava la declaració, uh mhm. -huh. saps? I clar, això feia mal, això feia mal. I, i pobres, no, no, és que la, no és que la canviessin perquè no estaven d'acord amb el que havien dit primerament, sinó per, per imposició de que els pressionaven de mala manera. I clar, una cosa és pressionar-te aquí, jo què sé, sense més, i una altra cosa és pressionar-te a dintre. Uh mhm. -huh. eh? Vull dir que jo ho entenc perfectament i, vamos, que jo faria segurament que el mateix. Uh mhm. -huh. Davant de tot això, vull dir, has de ser molt, molt centrat per, per no canviar ni una coma de lo que has declarat, no? I, bueno... Mm -hmm. I així, no sé, alguna anècdota més de la infància, alguna cosa així, alguna batalleta... Sí, <laughs> podries, moltíssimes. Eh? Podries, home, jo ja, la veritat és que la memòria ja no, no és... <laughs> no és la que era. No, però pff, així, coses més, com més significatives o que han quedat eh? més per lo fortes que eren, en quedat més present, pues doncs eren sobretot les discussions amb el capellà, <clears throat> les discussions que, eh, que es tenia amb el capellà, amb el pàrroco de, de Sallent, mm, jo havia presenciat algunes i eren bones, vull dir, eren, era una cosa perquè creaven expectació, llavors es feia un corro de gent allà, clar, perquè no és massa... I, i com era una persona documentada i que a la vegada pues, sabia, jo que sé, llegit la Bíblia i els versículos i els, jo que sé, eh, no, el Salmo no sé quant, o jo que sé, pues, llavors quan tenia discussions el millor amb el capellà, pues, mm, li recitava, no? que si el versículo tal diu que tal i que qual, eh, eh no sé, <laughs> no, pues, llavors, clar, el, el, el, el posava en contradicció amb el que, amb el que feia, no feia ell, sinó el que feia l'Eglésia, no? el, diguem, el, el clero, eh, els postulats de, de, del clero, pues, clar, no són els que en, en realitat predicaven amb l'Evangeli, amb, amb la Bíblia i tot el rotllo aquest, no? Llavors ell li agradava, a més disfrutava, es notava que disfrutava, i sobretot quan hi havia una certa expectació, eh, llavors estava més la seva salsa, no? I això li agradava. Mm -hmm. <laughs> Que era quan, venia a la a fer missa? No, eh, jo eh, anava amb i llavors, clar, passa una cosa que amb el, va coincidir el pàrroc de, en aquella època, eh, que estava seient, primerament havia estat a la colònia, com de capellà. Havia sigut el capellà de la colònia. Després, quan eren nosaltres nanos, eh? vull dir, quan teníem 7, 8 anys, era el capellà de la colònia. Després va marxar, va, se'n va anar, em sembla que al Pens, o al Pens, va estar al Pens, i després, i després ja va tornar a Seient, però ja com pàrroco, com, no sé, a, a Seient quants capellans hi ha allà a l'Eglésia, un o dos, no? no? Un, no ho sé. Bueno, ara, ja, ara un, no? Ah, bueno, <laughs> pues era, era el pàrroco, vull dir, de l'Eglésia de Seient. Llavors, clar, quan ens trobàvem pel carrer o així, o a la plaça, allà al costat de l'Eglésia, eh, el capellà li agradava molt, era molt així, com molt pilota, bueno, no un pilotes, però li agradava de, de com ens havia tingut de petits, venia i ens demanava pels nostres pares, que si no sé què, que si no sé quantos, saps? Enrotllat. Sí, s'enrotllaven. Se, Llavors és quan l'Agustí aprofitava per, per debatre temes així més, saps? I, i, ell, i, i ho treia ella, eh? li agradava, eh? aquest tema li agradava. Provocar una miqueta. Provocar, sí, sí, sí. No, I no li desitjava cap mal, eh? vull dir que no, no, sí, és, que, no és que tinguessi res en compte ja. d'ell, ni... sinó era Uh, Volia treure els avis, no? Sí, I... aquest joc de, que té la Iglesia i el... Bueno, no? I llavors a ell eh, li agradava posar-lo en contradicció amb tot això. Eh? Que estàs predicant una cosa, però estàs fent una... O sigui, prediques una cosa i fas una altra i tal, bueno, tot això. A li agradava. I a més, com ho argumentava bé i tenia molta dialèctica i, i era enriquidor escoltar-lo, doncs clar, de, allà a la plaça... Abans hi havia els futbolins allà, a la plaça Arbres? Sí, bueno, allà on hi ha ara dos o tres bars, allà. Sí, hi ha una estàtua Allà hi havia el bar esport. Allà hi havia el bar esport, que ara és el quin és ara el trencadís? Bueno, doncs abans era l'esport allà. I al costat de l'esport hi havia mm-hmm. una sala de futbolins sí, sí, sí. i... Era coneguda, bueno, doncs la canalla, o sigui, la gent jove, a on anava? Doncs allà a posar música, allà a tirar una moneda per escoltar el disco del Rolling Stone, per dir -ho. I clar, era també pas del capellà, no? De, bueno, i, I sempre allà, sempre coincidien, no? i hi havia les seves discussions allà. No, mm-hmm. I era, era guapo perquè de seguida, clar, era un lloc que hi havia gent jove i de seguida tots allà, clar, no era... No? Era un duelo de gallos, no? Sí, eh, sí, sí d'alguna manera sí, d'alguna manera. Sí. I anècdotes, bueno, et podria explicar, jo que sé, la, de Canalla, quan eren petits, una que va ser bastant polèmica perquè nosaltres, el, el, el mestre que teníem de primària era un enviat de... Eh, bueno, abans no hi havia, com ara, no?, que Catalunya té la seva ensenyança i tal. Hi havia una ensenyança per tothom, no? I, i aquest, el profe venia de Madrid, vull dir, el dictava... Eh, el profe era de Madrid i la seva dona era de Sòria i els van eh, destinar a, a Seyent no? Bueno, allà ah, a la colònia. I abans funcionava així, vull dir, ara eh, tot això ha canviat molt, però és que abans era així, quan era petit jo, eh? <clears throat> I llavors, bueno, lo típic, no? L'ensenyança en castellà, eh, la redacció, i me'n recordo que això a, a prou un post també surt, perquè era, era molt característic que ja de petit ja tenia una certa no sé, inquietud no? per les qüestions socials i això, i llavors amb una redacció que, va, que vam fer, o sigui que el més temps va posar, sobre els miners, sobre el, el tema de la colònia, sobre com vivien els miners i tal, i l'Agustí va fer una redacció molt interessant que, clar, com ara ja no existeix i ves saber on, on deu estar, <laughs> eh, va ser interessant perquè posava, eh, diguem, per escrit el que ell pensava que era el miner i la vida dels miners a la colònia. No? I clar, era contundent perquè... La realitat. Eh, eh, sí, exacte. El, el pare de l'Agustí era una persona, com molts miners, borratxin Bueno, borratxin, allò que li agradava el vi, com el meu avi, el meu avi també, vull dir... <laughs> El meu avi, el meu avi també era miner i també li agradava el vi. <laughs> no hi havia res més. I llavors ell tot això ho va explicar, ho va, ho va posar a la redacció, no? I que, bueno, i va ser, va ser polèmica amb el sentit de que un nen eh, que escrigui tot això i, i de manera dura, eh, o, ho exposava de manera dura, llavors el mestre, clar, això li va trastocar una mica, ell esperava una altra cosa i, bueno, se les van tenir també així. Però flors i violes. Sí, perquè el que, lo que, d'alguna, lo que posàvem tots, ah, oh, que maco i que no sé què, i que sé, mm-hmm. no sé, quan ets un nen, bé, bueno, i ell amb, amb, amb això eh, va reflectir una mica la duresa de la, de la seva infantesa, no? de la seva vida, perquè a més a més l'Agustí <clears throat> vivia eh, clar, ja no existeix, ja els van tirar a terra, però hi havia uns blo dos blocs de pisos molt, molt antics al costat de la carretera. Eh, tu, tu això ja no l'has conegut eh, que aquests pisos tenien la comuna, el que es deia la comuna, el vàter, fora, a la galeria. Hi havia una galeria, saps? I, i quan feia fred <laughs> si havies d'anar al bau, doncs tot això ell ho reflectia ja a la, a la redacció, no? De que, una, de que vivien en una merda de casa que quan havia de sortir al vàter havia de sortir fora i es pelava de fred. Bé, tot això, tot la, lo quotidià, no? que podia explicar un nen de la seva edat sobre les seves vivències. I, bueno, i era, era interessant per això. I no sé, no sé què més així. I alguna altra característica així de l'Agustín? Un altre, un altre bueno, al, algo característic en ell era que li agradava molt el futbol. Vale? Uh, i el seu, el seu ídol era el Johan Cruyff. El Johan Cruyff, quan jugava amb l'Ajax, era, era boníssim. El Johan Cruyff era boníssim. <laughs> per això el va fitxar el Barça, no? <laughs> era molt bo. I llavors mm, ells eh, l'admirava, eh? el tenia com un, com un jugador boníssim, i és veritat. <laughs> I abans també el, el futbol el portava pel carrer de la... O sigui, si tu volies veure l'Agustí eh, desmarxat, era amb el tema del futbol. Era forfo del Barça, però, però quan abans, així com ara eh, ser forfo del Barça és normal, qualsevol nen el veus amb una samarreta del Barça i tal, abans no existia tampoc això, la gent no es posava la samarreta. Quan jo era petit, tu podies ser aficionat d'aquest o de l'altre o de més enllà, molta feines tenia posar-te una samarreta normal com, com per comprar-te una de... És que tampoc no existia el màrqueting aquest dels clubs de fer cada any una samarreta. El Barça tenia una samarreta que era la que tenia el seient i és la de sempre. No es canviaven cada any de samarreta, com ara, saps? I, i bueno, i ja et dic, no... Tot això del... El, el futbol existia, evidentment, no? I, hi havia gent que li agradava el Madrid, hi havia gent que li agradava el Barça i tal, normal, això com ara. Però, però tota la, la qüestió aquesta de màrqueting, de samarretes, i de, això no existia en absolut, ni el més mínim. Sí. Però ell també veia la, el futbol com una manera de... de... A ell li agradava el futbol, a mi també m'agrada, no? Li agradava moltíssim. I era, mm, d'allò, un, un aficionat... Eh, fort, de, li agradava. I a més ho practicava i ho practicava bé, era bo, era, havia sigut bo, bueno, tenia, tenia habilitat, no? I, i ell, a partir de, de quan vam dir per formar l'equip, pues, bueno, ja vam donar tota una sèrie de pautes per això que us explicava abans, no? de que tots havíem de fer entre tots, eh, tota una filosofia diferent de lo que eren els, els equips de futbol d'abans. No? Bueno, d'abans i d'ara, perquè ara és igual. Mm -hmm. Però ja et dic, tampoc no, no ho aconseguim, no és fàcil. Sí, però la idea també era de passar-se la pilota, de no ser molt competitiu, sinó que fos una, una cosa que fos... No, a l'Agustí, a veure... Un, un... No, no, no, a l'Agustí si jugava era per guanyar, eh? això, això, això, res de... Això, eh, l'Agustí volia guanyar, i a més era un, era un guanyador nato. Eh, eh, per això et dic que amb el futbol ell perdia el cap. Sí, sí, de veritat, eh? eh ell era guanyador, i li agradava guanyar, i, la, i, i a més a més li agradava ser el millor. Però no té una carta on escriu tot una filosofia. Sí, no, de filosofia. A nivell teòric pots dir el que vulguis, però és el que sents llavors. Sí, eh? no, no, no, no, ell, a veure, ell, ell pensava que sí, que tota l'organització del futbol havia de canviar perquè, bueno, per tot això de, de que això havia de formar les persones com, com esportistes, per, en fi, tota una sèrie, bueno, tota una teoria interessant i que és així, però que com a aficionat com a aficionat, era del Barça i li agradava el futbol. I li agradava guanyar. Això era així. Després ja el que vulguis. Sí, sí. I, i a més, eh, això no t'ho dic jo, t'ho pot corroborar qualsevol que si coneixes el, els Paredes, coneixes els Paredes? El Paredes sí. Bueno, però si tu parles amb el Juan Paredes, amb el Manolo Paredes, parles amb ells, ells eh, el seu pare era del Madrid, vale? I, tot, i quan el pare és del Madrid, tots els fills són del Madrid. <laughs> vale? Per almenys abans <laughs> no ho sé. <laughs> bueno, i tots eren del Madrid. Bueno, pues l'Agustí, com eren col·legues, a nivell d'amics, no? Pues les, lo típic que té un del Madrid i el del Barça, pues ell ho tenia amb el del Madrid, home, i tant que ho tenien que si el cuit era més bo que el no sé què, que... En fi, vull dir, això era, existia i era així. Sí, sí, això no ho podia evitar. a part de reflexió que podria estar tot una tarda estudiant-se a, a qualsevol filops que et puguis tirar a la cara i, i no sé, i fent escrits i apuntant, fent apunts i no sé què i, i després estudiar-ho a fons després, a l'hora de de debatir qualsevol tema era visceral, visceral. Ho, ho defensava amb passió. Mm -hmm. I això, això el feia encara ser més interessant perquè ho veies que, que, que s'ho creia i com tenia molta capacitat d'exposició i era molt, era molt interessant. Si parles amb qualsevol, mm -hmm. no sé, jo ara a Sallent no estic, però si parles amb qualsevol que ho haguessin conegut a l'Agustí. Sí, bueno, Manolo, el Pastor, sí, el, Cosa... Tot aquests sí, sí. t'ho diran, t'ho diran, exactament així. Tenia molta capacitat dialèctica i, i facilitat d'exposició, de, i no és fàcil, eh? Mm -hmm. Prèviament, el millor s'havia llegit molts, molts llibres i molt. Però, però a l'hora de, d'això, parlant de futbol, a l'hora de defensar que sé, sé, coses així, també era, era apassionat. I per què creus que es va fer anarquista en lloc de... No, no jo, jo no crec que es fes anarquista ni no anarquista, vull dir, era així. Mm -hmm. No sé com explicar-te. Mm -hmm. Tu ara et diràs, i com és que a Catalunya hi ha... Mm, eh, ara, i a, a Catalunya, mm, tant si es veu com si no es veu, hi ha... Jo crec, eh? Jo ho crec hi ha un pozo uh mhm. -huh. sobre aquesta filosofia mm, que al millor no, no surt, però que és latent, és, és l'arruado és, és una cosa... En qualsevol moment, o sigui, si, un, si algun país, no? o si una, diguem, jo què sé, una nacionalitat, digue-li com vulguis, de la península o d'Europa, pot iniciar una altra vegada el camí aquest, és aquí. Jo, jo ho veig per, per moltes coses. I, I jo suposo, i ell no, no... Dius, i com es va fer anarquista? És que jo no recordo que es fes anarquista. <laughs> No, jo no, no recordo que un dia diguessi, a partir d'ara... Ja, ja, ja. No. No, ja vull dir, com, com entrar en <laughs> contacte una mica No sé, ja. a, a través d'anar llegint coses, pues, entrava en contradicció, jo que sé, el que potser eh, no sé si s'havia elegit el Capital o tots els postulats estalinistes que venien sobretot del PCI, del, de la Lliga, de la Lliga Trotskista, saps que hi havia a Sallent, hi havia una cèl·lula de la Lliga Trotskista que portava el Genís, vale? bueno, doncs amb aquests també li agradava discutir-se perquè els entraven en, en, en fricció i això que érem col·legues, eh? Vull dir que, no, no, i, i molt bé. Vull dir, si s'havien de fer coses conjuntament es feien i no passava res. Però a l'hora de d'exposar exposar una cosa, una manera de, de veure les coses, pues, sempre entra en contradicció. I tu dius, per què entra en un... Pues, eh, perquè era així, perquè, jo què sé, jo, al millor, no sé, Eh, veia les coses d'una manera sí, més oberta i els altres eren més rígids, més tancats, més tot més... Amb, no sé, com escalafons, no sé com explicar-te, no? I ell, ell era més rígids, més... No, mm. vull dir, no, no, no t'ho sé dir, sí, sí. però era així. Bueno, no sé, al moment d'aquella època també és el que parlava abans del Manel, que la, que la CNT va anar pujant molt d'afiliats. I... Sí, i, i, i, i ara, o sigui, el CNT se la va carregar, diguem, el Escala i Comissions Obreres. Uh mhm. -huh. Comissions Obreres va fer, ho dic així, eh? Ho dic així. Comissions Obreres va fer un paper en contra de la CNT, però terrible, a muerte, per dir-ho d'alguna manera col·loquial, no? A muerte. Les comissions obreres no podien suportar que la CNT es tornés a implantar no podien suportar enfrontem, jo t'ho dic i, i jo ho he viscut personalment eh? a la meva fàbrica quan treballava a Sant Padó les discussions i, i, i a més a més feien servir qualsevol argument qualsevol jo que sé, patinada que poguessis tenir o que tinguessis qualsevol treballador d'alguna manera simpatitzant a la CNT, qualsevol patinada que poguessis tenir quan dic una patinada, dic, jo que sé, un tio que millor ha agafat la baixa i millor no tenia res, no sé, un, coses ja saps que amb el món del, del treball també hi ha coses. Qualsevol cosa, Comissió Sobrera s'ho feia servir per matxacar, per desprestigiar aquella persona davant dels altres. Ho dic així claríssimament, perquè era així. Jo ho he viscut a la meva fàbrica i ho he viscut en quantitat de puestos, i era així. I, el, i, la, i jo crec que és lògic, és lògic, perquè si algú tenia por de que la CNT s'implantés aquí a Catalunya, era Comissions Obreres. I dic Comissions Obreres perquè l'UGT ni pintava ni cortava. L'UGT no era res. L'UGT no ha sigut mai res, Eh? I si és, és perquè el, el, a nivell mediàtic li donen molt bombo i tal però la CNT, ahir, la UGT, quan va sortir, si no, tenien, no eren ni afiliats, i eren quatre. Bueno, quatre i... Bueno, no, no eren res. Mm. Mm-hmm. I després van tenir tota la mortada... És que després van tenir... Mira, et diré més. totes les... Totes les la, els edificis sindicals del sindicat vertical, què va passar amb els edificis del sindicat vertical? Qui se'l va quedar? -huh. Mm-hmm. Se'l van repartir entre ells. Sí, sí. Vale? Sí, Se'l van repartir entre ells, uh mm-hmm. -huh. entre comissions i UGT. Clar, un altre, un altre dintre del pastís no el volien, era... Bueno, no, no podia ser. I, I la CNT va durar un temps que va agafar auge i semblava, només dic semblava, eh, que podria est, estar consolidada i tenir uns quadros directius més o menys, mm, perquè clar, si no és el que va passar. El, <clears throat> el no haver una organització forta, a la qualsevol es, desman, es desmantela, vull dir, qualsevol cosa que passi, com el que va passar al cas Escala o altres, et desmantela, et deixen out. I és el que va passar. Mm -hmm. però, però ja et dic, eh, interessats en que CNT mai pogués tenir una força consolidada i forta era Comissions Obreres. Però jo suposo que ara és igual, eh? Mhm. Ara és igual, el que passa que ara bueno, ja, <clears throat> diguem, cadascú ja té la seva parròquia, no? Mhm. I ara, bueno, ja es fan amb la seva parròquia, no sé quina parròquia, perquè d'afiliats em sembla que ni uns ni altres, <laughs> tant no? Sí, molta gent no està afiliada. Qui, qui està afiliat? Sí, aquests sindicats grocs, el que són, qui, està, qui, està, gestors, qui, qui està afiliat? Són gestors, sí. no són pas sindicats. Mm -hmm. Oferint-te viatges de vacances, seguros... Sí, i, per això que... I facilitats amb, fins tot... Sí, no? I que, I que, a veure, jo no, amb això no estic dient que no hagi de ser. Tot això ha de ser perquè si una cosa... A veure, un, un altre hàndicap o un altre, diguem, en contra que tenia la CNT era justament això. A la CNT se li criticava perquè la CNT no podia ser un gestor, no podia tenir un advocat. Com que no? Eh, a veure, jo aquí discrepo perquè si tu vols una organització una mica sèria, i, i, que els teus, i que els treballadors que, que venen a tu i s'afilien estiguin una mica defensats, tu has de tenir eines, has de tenir eines per poder-los mm. defensar, perquè si no, el treballador aquest que potser no ve per consciència, sinó que ve per un interès de que potser el sou no li han arreglat bé i bé, que tu miris tu, sinó que el treballador doncs, s'hi anirà amb un altre. I això a la Senyeta també va passar. Eh? Amb el rotllo de, de no ser burocràtics i no ser tota aquest, aquesta història tonta, pues, doncs va ser un, un altre un altre contra que va tenir la CNT per poder-se consolidar. Tonteries de, entre tots, eh? vull dir que això... Jo em discutia amb molta gent amb això i penso que, bueno, són maneres de veure les coses, no? Hi havia gent més d'acció directa, d'anar allà i muntar el pollo allà a la fàbrica, i, bueno, però hi ha treballadors que no estan d'acord amb això. Uh mhm. -huh. Hi ha treballadors que això no ho veuen tan bé. No? Uh mhm. -huh potser tu pots, no sé... Bueno, que no sempre es pot aplicar la mateixa fórmula, no? Exacte, Hi ha moments que l'acció directa funciona exacte. i altres moments que funcionarà amb un advocat. Exacte. I no sé, jo, jo parlo per lo que jo... Això sí que ho he viscut i ho he vist, no? Ah, I si parles amb qualsevol de, de que, de la CNT d'aquell moment, també et dirà això. Si és seriós, t'ho dirà això que la CNT, un dels handicaps que va tenir va ser aquest, que no tenia uns, uns quadros de, de gent que a nivell jurídic estigués formats i... No. I mira, i després eh, van agafar el Moríes, l'abocat, el Moríes el coneixes? Mm. Bueno, i, i més o menys, però clar, els altres, Comissions Obreres i l'UGT, tot això ja ho portaven d'avantatge, saps? Mm -hmm. De Moria, si fa poc, estava a la CGT. Sí, Ara sí. ja fa un parell d'anys potser que no està. Eh. Després una altra, una altra cosa, les disgregàncies, que la, les distribucions que hi havia dintre de la CNT, que després ah, la, la, la CGT, la, eh, els autèntics, els no autèntics, mm, això no va enlloc. Això, bueno, així s'ha passat. Així s'ha passat. Que, que avui, avui dia, avui dia, si parlem dels anys 80, que va ser quan diguem, podria haver tingut una, un cert auge. Avui dia podria estar, eh, podríem haver fet feina? No. Potser les condicions tampoc no han sigut les apropiades. Jo ja, no sé, a vegades el context sociopolític també condiciona no, que puguis pujar d'aquí o baixar d'allà, jo què sé. Però... No sé. <clears throat> Bueno, hauria sigut bo que eh, s'hagués mantingut l'afiliació a la militància que hi havia als anys finals dels 70 i que el cas que... s'ha perdut tot, tot això, tot això s'ha malograt sí. Tot perquè això potser, no sé, ara potser aquestes reformes regulars que portem durant molts anys potser haguessin no, estat més suor és, eh, és difícil, eh? ja, potser ara, ara és difícil eh? a, a nivell crepuscular, diguem, a nivell de grupets, no dic que no, dir, a, tot arreu, Déu, sempre hi ha algun grup que, que significa amb el CNT i són propers i tal, però no deixa de ser un grup, no és, saps? I, clar, això es va perdre amb el seu moment. Amb el seu moment, quan es tenia d'haver consolidat, uh mhm. -huh. no es va fer. Quan no es va fer? Van haver candidat de problemes. Sí, sí, I no es van saber solucionar els problemes perquè el problema és tothom sabia que hi haurien problemes, que l'Estat intentaria de que això no, no tiressi endavant, que els rivals a nivell sindical també farien el possible per fer trabanquetes, tot això se sabia. Però bueno, la teva capacitat està en solventar tot això i, i no sé, i ser més eficaç i ser més... no? Mm -hmm. Però no, no es va... no es va fer. nacional, deportes, economía, política, farándula, muchos temas, muchas cosas. Mejor un solo tema, un solo día, un solo programa. El monográfico. un espacio para el l'aprofundiment y la reflexión de temes para que las luchas sociales no son superficiales. El monográfico, para no ser un mar de temas,